يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق إما koji predaju žrtvuju svoj život želeći Allahovo zadovoljstvo الله يغلستف صيم ربما سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها Blago se onima koji upoznaju da su iskušenjima bili iskušavani Allahovi poslanici أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان Takvima Allah te bareke vo ta'ala pošalje meleke, podari im snagu da još ljepše, da još više i da još jače, sa još većim jekinom robuju Allahu te bareke vo ta'ala i nikome više, da robuju samo njemu subhanahu wa ta'ala i nikome više kako je lijepo imati iskušenja kojima te iskuša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 <clears throat> Njega slavimo i veličamo i samo od njega oprost i uputu tražimo. Koga on Tebareke wa Teala uputi, ti nećeš naći nikoga da ga s njegovog puta skrene. A koga on azzavadžel ostavi da luta, ti mimo njega te barke u tala nećeš naći nikoga da ga uputi na pravi put. A zatim, najispravniji govor je govor našeg stvoritelja, Allaha te bareke o teala. Najbolja uputa je uputa njegovog posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem a najopasnije stvari po vjeru su novotarije jer svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u vatru <clears throat> draga moja braću u islamu plemenite i cijenjene sestre i slušalci assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh Hvala Allahu uzvišenom na ovim blagodatima upute Islama, elhamdulillah. Hvala Allahu te bareke o teala koji iskušava robove svoje kako bi on uzvišen neka je objelodanio i pokazao među nama na one koji govore istinu i one koji lažu. Allahova mudrost i hikmet je u tome da mi dok smo mogli bježati izgovarajući u ustima da vjerujemo i lagati ili govorili ti istinu ali Allah uzvišen neka je daje iskušenja gdje ćemo doći sigurno na raskrsnicu pa ćemo se odvajati samo što na jednoj strani je raskrsnice, te raskrsnice je istina, a na drugoj laž. I zasigurno, zasigurno ćemo svi doći pred tu, pred tu raskrsnicu. Ja sam uz Allahovu te barek joj tala pomoć sa vama podijeliti, poštovani džemate, neke od priča, od iskušenja, ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem iz više razloga jedan od tih je kako bi uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć vratili se malo i da vidimo kako su neki od ashaba imali iskušenja i kako su to svojski podnosili a s druge pak strane cilj mi je da eto da ne kažemo pričajući priču, ali eto da dijelimo ovo mi između sebe. Ne zato da se žalimo i ne tako mi Allah da nam je teško, nego naprotiv, da podijelimo, da podijelim sa vama ovu ljepotu iskušenja, a i vi sa mnom, i da podijelim sa vama ove ljepote od Islama, Allahu Ekber, i ove ljepote iz Allahove vjere i od robovanja njemu te bareke o teala. Pa ćemo ukratko sa vama podijeliti jednu priču o jednom ashabu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam a on se zove Suhejb Ar-Rumi. Malo ko od nas, a da nije čuo za Suhejba Rumiju, Rumiju. Isto tako, Mnogima nije jasno da su Heb nije Bizantijac kako on nosi taj nadimak. On je čistokrni Arab. Otac mu potiče iz arapskog plemena Numeir, a majka iz plemena Temim. Kako je Suheib? Kako je dobio nadimak Errumi? Prije poslanstva Muhameda sallallahu alaihi sallam u Sinan ibn Malik en Numeir je bio postavljen od strane Bizantinaca za namjesnika starog grada Ebulle. Najdraže dijete bilo mu je ono koje nije imalo više od zvaoga je Suhejbom. Suhejbovo lice je bilo blistavo, bio je plave kose, vrlo okritan, a iz njegovih očiju još tada mogla se naslučivati oštroumnost i plemenitost. Suhejb je bio vedar, vesel, živahan, dobrodušan. Unosio je radost u dušu svoga oca i oslobađao ga od umora i briga koju bi zadobio na poslu. Jednog dana pošla je majka Suhejbova sa svojim malim sinom, porodicom i svojim slugama u jedno iračko selo. U namjeri da se odmori i oporavi. I dok je majka Suhejbova boravila u tom selu sa Suhejbom, jedan odred rimske vojske napao je na to selo. Ubili su stražara, opljaškali kuće i porobili ljude, a među porobljenim, porobljenim našao se i mali Suhejbi. Ubrzo zatim našao se na jednoj od bizantijskih pijaca. Vrlo često mijenjao je gospodara kao i svi drugi robovi koji je bilo vrlo mnogo po kućama bizantijskim. To često mijenjanje gospodara pomoglo je Suhejbu da upozna život bizantijaca iznutra. Svojim očima je gledao šta se događalo u njihovim kućama od loših i nevaljalih dijela. Svojim ušima je slušao i očima gledao zulume i griješenja i zbog takvih napada prezirao je i mrzio Bizantice. U sebi je govorio, ovu skupinu ljudi ne može ništa očistiti osim tufana, misli se na potop. Iako je Suhejb odrastao u Bizantiji i formirao se među njima, te gotovo bio zaboravio arapski jezik, on nikada nije zaboravio svoje arapsko porijeklo, niti je zaboravio da je sin pustinje. Stalno je maštao o danu kada će se osloboditi od robstva i o povratku svome narodu. Još veća želja i nostalgija za svojim narodom javila se kada je čuo, kada je čuo od jednog od kršćanskih svećenika gdje kaže jednom od njegovih gospodara primaklo se vrijeme u kome će se pojaviti poslanik sa arabijskog poluotoka. Priznavaće i sa sina Merjemina i taj novi poslanik će ljude izvoditi iz tmine na svjetlo čuvši za tu novu vijest, Suheb je prvu priliku iskoristio za bijeg iz robstva od svog gospodara i pobjegao u Meku. Pošto je došao i nastanio se među Arapima, dali su mu ime Suheb ar rumi zbog slabog poznavanja arapskog jezika i plave kose. Odružio se Suheb sa jednim od uglednijih ljudi Mekke. Bio je to Abdullah ibn Judan, Judan i počeo se baviti trgovinom. Taj je, uspje, taj je posao uspješno obavljao i počeo se bogatiti. Ali Suhejba nisu zavele trgovina i velike zarade. Suhejb nije zaboravio riječi kršćanskog svećenika. Kad go bi se prisjetio ti riječi, pitao bi se kada će to biti. Suhejb ubrzo dobiva odgovor jednom prilikom kada se Suhejb vratio u Meku sa jednog od putovanja, rečeno mu je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobio objavu i počeo pozivati ljude u vjeru jednog Boga, postičući ih na pravednost i na dobročinstvo i zabranjujući im ružna i bestina djela. Je li to onaj što ga zove Lemin, povjerljivi, pouzdani, sigurni, tačni? Upitao je Suhejb. Rečeno mu je da, jeste. Upitao je gdje se on nalazi, rečeno mu je u kući El Erkama ibn Ebi El Erkama kod Safe. Ali dobro se pazi da te ne vidi kod Kurešija, jer ako te tamo vidi, svašta će s tobom uraditi. Ti si čovjek stranac, nemaš nikoga svoga da te štiti i brani. I pošao je Suheb do kuće Jelerkama sa opreznošću, pa kad je došao do vrata, našao je Amara ibn Jasira. Njega je poznavao od prije. U početku je oklijevao misleći da li da mu priđe, a zatim mu se približio i pitao ga šta želiš u Amare? Amar je upitao njega šta ti želiš? Suhebo je odgovorio želim da uđem kod ovog čovjeka Muhameda sallallahu alaihi wasalam i da čujem šta govori. Amar dodade i ja to isto želim. Suhebo je rekao onda ćemo zajedno ući sa Allahovim blagoslovom ušao je Suheb Ar-Rumi, sin Sinana, Jammar sin Jasirov, kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Slušali su ga i ubrzo je bljesnulo svjetlo imana u njegovim srcima. Naprosto su se natjecali u tome ko će prvi pružiti ruku Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, izgovoriti šehadet. Zadivljeni onim što su čuli, provjeli su cijeli dan kod njega napajali su se njegovim savjetima i uživali u druženu sa njim. Tek kad se spustila noć i ljudi se malo viđali na ulicama, izašli su od njega u noćnu tminu. Obojica su te noći ponijeli božanskog svjetla u svojim srcima, što je bilo dovoljno da kasnije obasija cijeli dunjaluk. Iskušenja na Allahovom putu. Bio je mučen i zlostavljan zajedno sa Bilalom, Ammarom, Sumejom, Hababom i sa desetinama drugih mu'mina. Podnosio je tešku kaznu, udarce i progone Kurešija. Udarali su ga nemilosrdno, mučili, ezijetili, proganjali. Sve je to podnio smireno i strpljivo. jer je znao da je put ka džennetu pun iskušenja i neugodnosti. Pošto je dozvolio Allaho poslanik sallallahu alijem vselem hijđru, seobu u Medinu, odlučio se Suheb da hijđru učini zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alijem vselem, ali su kurešije prozrele njegovu namjeru i spriječili ga u tome. Kurešije su ga pratile tako da ih se nije mogao osloboditi i uspjeti da ponese sa sobom zlato, srebro i drugo što je zaradio trgovinom. Nakon hijri Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njegova druga Ebu Bekra, Suhejb je stalno gledao priliku za hijđru, ali u tome nije uspio, jer su ga budno pratili i nije mu preostalo ništa drugo nego smisliti varku u jednoj hladnoj noći Suheb je puno izlazio vani da bi pomislili da ga boli stomak i dugo bi se zadržavao sve dok se oni ne bi vratili svojim kućama. Govorili su jedni drugima, ne boj se za Suhejba. Njega su lat i uza zaposlili njegovim stomakom, a zatim su legli u svoje postelje i zaspali. Izmakao se Suhejb od njih i krenuo bijeg prema Medini. Nije mnogo prošlo od kako je Suheb napustio Meku, a njegovi čuvari su primijetili da ga nema. Trgnuli su se i sna preplašeni. Pojehali su svoje brze konje, požurili za njim. Brzo su ga sustigli. Pošto ih je Suheb primijetio, popeo se Možahid na jedno uzvišenje, izvukao strelu i nategao je okrenuši je prema njima i govoreći im. O, kurejšije! O Kurešije, tako mi Allaha, vi dobro znate da sam ja najbolji i najprecizniji strelac i da najbolje gađam. Tako mi Allaha uzvišenog, kogod pođe prema meni, ubiću ga jednom strelom, a zatim ću vas tući svojom sabljom. Neki od njih je rekao, tako nam Boga, nećemo te ostaviti da nam pobigneš sa tolikim metkom. Ti si došao u meku siromašan, bez imeta, bez imetka, pa si se obogatio. Pitao ih je Suhejb, a šta mislite, kad bih vam ostavio svoje bogatstvo, bili me onda napustili? Odgovorili su, da, pustili bismo te. Otišli su, uzeli ga, a zatim ga pustili. Nastavio je Suhejb hijđru prema Medini, prema Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, brzim koracima, brzim koracima, bježeći sa svojim šehadatom. Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, nije nimalo žalio i metka, kojeg je dugo skupljao, za koji je dugo radio i puno truda vidio da ga skupi. Nije nimalo žalio Suheb, Rumi, za zlatom, srebrom i onim što je skupljao, jer je žal za Allahovim poslanikom i sustretom sa njim sve ovo potisnula. Jako naporan, puno se sahabija umorio, ali kad god bi se sjetio Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kod njega bi se pojavila želja da što brži sustret sa njim i odmah bi nestalo umora. Nastavljao je putovanje sa još većom voljom i Pošto je Suheb konačno stigao u selo Kuba, nedaleko od Medine, primijetio ga je Allahu, je Allahu poslanik kako ide prema njemu. Nasmiješio mu se i rekao, uspjela je trgovina, zaradio si o Jabu Jahja. Zaradio si o Ebu Jahja. To je ponovio tri puta. Ove riječi su Suheba jako iznenadile, a ujedno i obradovale. Rekao je, nije ti mogao o mom slučaju niko pričati o Allahovu poslaniče. O tome te niko nije mogao obavijestiti, drugi osim Džibrilu zaista je uspjela trgovina Suhebova. To je potvrdila i objava s nebesa Allah te bareke o teala i Džibril koji donosi ajet vezan za hijđru Suhebovu. Ima ljudi koji prodaju žrtvu, žrtvuju svoj život želeći Allahovo zadovoljstvo. Allah je milostiv svojim robovima. Blagoli se Suhebu i Mlsinanu Arumiju kakav divan završetak, draga moja braćo i plemenite i cijeljene sestre. Pogledajte kako, pogledajte kako se briše umor radeći za Allahovu vjeru. Pogledajte kako se prelaze iskušenja koja dolaze na Allahovom putu. Kako se prelaze lahko te gobe zatvora, umora, proganjanja, zlostavljanja, praćenja. Pogledajte kakvo divno rješenje da se sjetimo Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem da nam se poj sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem da nam se pojavi takva snaga i takva želja da nam se pojavi iz koje će proizići snaga koju će nam dati Allah tebareke ve ta'ala da radimo još više za Allahu te bareke u tala vjeru. Da žrtvujemo sve što imamo na putu istine. Da žrtvujemo ako treba i svoj život. I da na tom putu skončamo. Ali ta snaga i ta želja, braćo moja i sestre, neće doći iz kukavičluka. Ta želja i ta snaga da se ukloni umor neće doći od bježanja, od iskušenja krivudavim putevima, putevima kojima nije hodio Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Ta snaga neće doći sa rađenjem onoga sa čime gospodar nije zadovoljan, nego ako se pojavi želja u našim srcima za Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, ako se pojavi tolika želja, ta želja će biti nagrađena trudom, snagom, da bi radio za Allahovu vjeru. Ta želja za Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, i džennetom, će sigurno biti nagrađena slašću imana, slašću ibadeta, slašću dova, slašću traženja i oslonca samo na Allaha te bareke u teala. Pa blagoli se takvim robovima, blagoli se onome, koji u svoje srce neće staviti strahovanje i tugovanje. Blago se onima koji budu sklopili trgovine sa Allahovim poslanikom, sa njegovim sunetom i sa Allahom te bareke u otala. Blago se onima koji upoznaju da su iskušenjima bili iskušavani Allahovi poslanici, Ibrahim alaih selam bačen u vatru. Subhanallah. Zbog čega? Zbog čega? poslanici su bili ubijani, glavi im osjecane. Da li je to zlo ili loše po njih ne uzubila, nije braćova Allah i to je dobro po njih, a to je samim tim i dobro po nas. Nikada kako mi malo dajemo za ovu vjeru, kako malo radimo za ovu vjeru, kako malo pozivamo, kako malo pozivamo u odnosu kako su ljudi radili njih iskušenja nisu omela da istrajavaju zato što su oni bili ineladine kualu zato što su oni imali svoga gospodara Zato što su znali da imaju svoga gospodara, zato što su upoznali svoga gospodara, zato što su se trudili da upoznaju svoga gospodara i traj, ta njihov trud je bio nagrađen ljubavlju od strane njihova gospodara, iskušenjima i nagradom da istraju na tim iskušenjima. Taj njihov trud i taj ihlas je bio nagrađen thumme steqamu njihovim sunnetom, njihovim Rasulom sallallahu alejhi ve sellem da ga zavole, a kad ga zavole, zavolili su i njegov sunnet, a kad zavole njegov sunnet ispoznaju da će biti iskušavani, a kad budu iskušavani, Allah ih počasti time, fela khaufun alihim, da ih ne bude ničega strah, osim Allaha tebareke wa ta'ala, Valahum jazenun i onda ništa i da ih da više ni za čim ne tuguju. To je počast od gospodara i takvima Allah uzvišeni pošalje meleke. Takvima Allah te bareke votala pošalje meleke, podari im snagu da još ljepše, da još više i da još jače sa još većim jekinom robuju Allahu te bareke votala i nikome više, da robuju samo njemu subhanahu wa ta'ala i nikome više, kako je lijepo imati iskušenja kojima te iskuša tvoj gospodar. Kako je lijepo robovati Allahu tebareke wa ta'ala. Subhanala, kako je lijepo imati svoga gospodara. Kako je ovaj islam lijep kako je ovaj sunet čist i prav, Allahu ekber. Pa kako mogu ljudi ne vjerovati? Fekejfe takfuru. Kako ljudi mogu ne vjerovati? Kako mogu usuditi se da prljaju ili da pokušavaju da bježe od ovih fitri kad Allah kaže Ela fil fitneti sekatu. Eto baš u iskušenje ste pali bježanjem od iskušenja. A iskušenja od Allaha te bareke vetala nisu ništa nego počast od gospodara uzviš od obavijesti da će nas iskušavati. To je počast od gospodara jer gospodar stoji na strani svojih robova i on će ih učvrstiti subhanallah a ako se budu kolebali, on će ih prepustiti samima sebi i upašće, a da nisu ni svjesni na stranu munafika, pa zašto da se igramo? Zašto da se igramo, subhanala? Zašto da se igramo i kockamo sa ovako lijepom vjerom koja se islam zove? Zašto želimo da bježimo od iskušenja, kada iskušenja čovjeku jačavaju iman, kada iskušenja budu nagrađena, nagrađena basirom, lijepim pogledima, kada će biti nagrađena još većom mudrošću, još većom snagom, tolikom snagom da Ibrahim, ale i salatu veselam, bacaju ga u vatru, u vatru, on nije ni tad kukao. Zbog čega? Zbog čega nisu nikad kukali oni koji su nikad kukali? Zato Da li se čujemo, reste mi? Kažu da je prekinulo. Bismillah. Na. Allah te, ja ne čitam braćo, pa ne mogu se vratiti ono što govorim, izlazi iz, iz, iz glavi, a ja nisam imam Buharija pa da mogu to. Ajde. Uglavnom, Allah te barke ta'ala iskušava i obećava da će iskušavati svoje robe, robove, ali ono što je ključna poruka, poruka Islama i ti iskušenja jeste, braćo moja i sestre, da ne smijemo nikako, nikako prepustiti se da padnemo na tim iskušenjima, jer to su to su robove. Voli ih toliko da im obezbijedi visoka mjesta u džen. Dijela tih robova gleda i vidi. Međutim, ta dijela tih robova nisu dovoljna za velike deređe. Nisu dovoljna za velike, pa i Allah te bar kvetala, on i stavlja na iskušenja na dunjalku. Allahu ekber. Na iskušenja na dunjalku kroz koje prolaze i kad prolaze ta iskušenja na dunjalku, kako koje budu prolazili i izlazili kao pobjednici iz njih, tako se penju kao zvišenjima u džennetu. Tako se penju na sve veće deređe. Kako prolaze koja iskušenja, onaj ko padne pao je, a onaj ko prođe dalje, ide na veće deređe. Allah, te bareke je tala, je volio ashabe, na Uhudu, koji su preselili kao šehidin salahu teala. I taj proces čišćenja i njihovi dijela je rezultirao da im dadne velike dređe. Ibn Kanija je udario poslanika sallallahu alaihi veselem. Je li to dobro po njega? Nije vallahi, vječno je u džehennemu, zato što je udario poslanika sallallahu alaihi veselem. Zato, braćo moja i sestre, trebamo žuditi za licem gospodara te Tebare Kevotala. Trebamo žuditi, mi ne prizivamo iskušenja, ni ne, ni ne da će. Ali kad Allah uzvišeni odluči da spusti iskušenja, a spustit će sigurno na sve ljude, općenito, onda trebamo biti spremni da to dočekamo. I trebamo uvijek da se sjetimo drugova Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a prije, Allah, a prije njih Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa zar nisu njemu puhali prašinu u lice? Zar mu nisu bacali creva na žegi i vrećini i, i vrulini na leđima, na leđa? Zar ga nisu psovali Zar ga nisu vrijeđali i omalovažavali? Pa zar, braćo moja, zar nije mu na fikluk da mi bježimo i tražimo puteve na kojim nas neće niko udariti palicom po leđima? Zar to nije nifak, braćo moja? Zar to nije nifak? Zar to bježanje koje mi pokušavamo da bježimo ili neki koji pokušavaju da bježe krivudavim putevima je li to sunne poslanika sallallahu alaihi sellem tad kad to uradimo tad smo iskušenje pali Allaho poslanik alaihi ve veselam je bio proganjan je bio udaran udarali su ga proganjali su ga zlostavljali, nazivali su ga ružnim imenima. Pa zar subhanala, mi bježeći i oni koji žele da bježe od iskušenja, zar žele time da kažu ili kao da hoće da kažu da su oni vredniji od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pa žele da pobjegnu, da ih niko ne dira. La haule vela kuvete illa bilah. Zar oni misle da su dostojanstveniji od njega? Da su vredniji od njega? A njega je stizalo ovo što je stizalo. Allahu, najdraže stvorenje. Pa je imao iskušenja koja je imao. I nije ni u jednom momentu posustajao. Pa se krio i po pećini. I bježao. Sa jednim od najboljih iz ometa, Ebu Bekrome Sridikom. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nemojmo braćo moja i sestre nemojte tako vam Allaha uzvišenog kad ste rekli da vjerujete u Allaha Bićete iskušani to je sigurno Bićete iskušani tako vam je Allaha jednoga Em hasibtum ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اذر مثلته da ćete ući u džennet Em hasibtum ان تدخلوا الجنه سبحان الله pogledajte gospodar naš uzvišeni kako je mudar ovde se obraća svima A zar mislite da ćete ući u džennet, subhanallah? Braćo gospodar kaže da nećemo ući u džennet, a da on na, ne ukaže na one među nama koji se bore i na one koji su izdržljivi. Nema ući u džennet, braćo. Zar se može ući u džennet bježanjem od iskušenja? Kaže gospodar, ne može. Ne može još, se, još gospodar govori u obliku čuđenja. Em hasibtum an tadkhulu en tedhulul an tadkhulu tedhulul dženne zar mislite da ćete ući u dženne? Nema, braćo moja, ući u dženne a dok nas ne stigne ono što je stiglo i sve narode prije nas iskušenja. Pa oni koji misle da je islam slobodna i besplatna vožnja i da će im islam dati džennet bez velikih odricanja, napora. Oni koji misle da će sa nakoliko rekata pravljenja iftara nevluda, a i nama su ove riječi. Oni koji misle da će ući u džennet, a da ne dobiju policima, a da krv ne bude prosto u njihovim prsima, a da im glave ne budu letile i ruke, a da ne budu zatvarani. Wallahi, ela fil fitneti sekatu. Wallahi, tako mi Allaha, ako ovo misle, baš ovo kad iskovore i kad počinju mu da bježe od iskušenja, ela fil fitneti sekatu. Baš tad ste u iskušenje pali. Allaha molim da nam se ovo i ni jednom muslimanu na zemaljskoj kugli da mu se ovo ne desi i da u ovo ne pane. Poštovani džemate, draga moja braćo i sestre u islamu, molim Allaha uzvišenog da nam podari snagu u oskudnim trenucima. Molim Allaha te bareke vetala, da naše trgovine uspjednu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oslobodi šeha Nusreta i braću iz zatvora. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oslobodi naše sestre iz zatvora koji su u zatvorima taguta. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da oslobodi sve muslimane iz zatvora molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omili islam i rad za islam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u našim postupcima. Molim Allah te bareke wa ta'ala da primi naša djela, da primi naše namaze, da primi naše dove, da primi naš rad za islam, da nam oprosti ono što smo pogriješili, a on je milostiv. Molim Allah te barek bareke vetala da uputi ovaj narod. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da u naša srca ubaci iskrenost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da naše trgovine sa njim budu uspješne i da uđemo u džennet bez polaganja računa. Molim Allaha azzavajal da da nam oprosti grijehe koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini naša srca na putu istine i da skončamo kao muslimani. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim.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 لدى الرحمن وعلا ومنجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من الميزان